Comença el segon programa de Ràdio de Totes. Avui, dia 9 de maig, quasi quasi dia 20 ja, dia de la supervaga, vaga de consum. Y la otra, y liberando al corazón y su olor a bueno. Cuando nada vale nada ya Y los símbolos de nuestra democracia son trapos heredados del fascismo. Cuando su justicia viaja palmada y en lechera y las mentiras se curan a porrazos. Cuando hablan de sus decisiones como lo único posible y toda crítica se vuelve destrucción o enfermedad. Cuando toda resistencia se reprime con violencia y todavía hay quien pretende que esto es por la libertad. Esto es por la libertad. Muere, la desesperación. En cajeros de spray en cerraduras de silicona. Muere la desesperación. En lo que arden las barricadas en la carretera. En el vuelo de cada doquín que al golpear al fin estalla. En el silencio de agresiones sin respuesta. En cada pintada que me cuentan que otro camino es posible. Y en esto el hora huelga. Y en esto el hora huelga. Vivir la vida a fuego fue decisión mía. Sentirme enemigo del que viste y del que actúa como un policía. Me decían que eran libres y yo les veía reos. E intenté exprimir mi vida como un crío el recreo. Y la verdad que la verdad a mucha peña le da arcadas. Yo me quedo con las que la muestran y las llaman exageradas. Recuerdo al colega aquel contándome su detención en Seattle, pintando en un muro. Fact de police, para él el arco iris, eso sí, ha crecido en un sitio donde el que tiene boca se equivoca y el que tiene nariz acaba probando la coca Comprándose un carrazo con en la ropa y al final toda mierda nos parece poca y al final toda mierda nos parece poca ey no no voy a decir lo que queráis oír no voy a cantar lo que queréis escuchar vamos a ser honestas para algunas diferentes tienes un trocito de algún animal muerto entre los dientes Precarizan, dicen para mejorar, precarizan para flexibilizar. Nuestras vidas van a ser ahora flexibles, una cuerda que se estira hasta que duela respirar. Y parece que el canto de las sirenas nubla esas partes de la historia que nos quieren ocultar. Mismas medidas en América Latina, operación Cóndor para las que osaran no callar. Y todavía hay quien pretende que esto no es una estafa y un negocio para los que tienen más. Muere la desesperación de cajeros, de en cerraduras, de silicona. Muere la desesperación en lo que las barricadas en la carretera degradado que a golpear al fin estalla. El silencio de agresiones sin respuesta. En cada pintada que me cuenta que otro camino es posible. Y en este dolor a huelga. pasan los años, quieres subir peldaños y por una o por otra sigo sintiéndome extraño. En realidad me gusta ser como los demás, es lo que más me asusta y entiendo por lo que leo y lo que veo, que muchas de nosotras compartimos devaneos, rayadas y líos. Ya lo dice un libro con el que lloro y me río. Huye, hombre, huye por José Tarrío. Y aprovecho que me escuchas para lanzarte unas preguntas. ¿Qué es lo que haces tú contra el Estado que nos apunta? ¿Cómo aportas a la lucha que libramos todas juntas? Ya que hoy en día cualquiera pilla un escenario y canta contra represión, cuáles son en tu día a día las formas de acción, qué es lo que queda de revolución en tu vida si quitas el maquillaje, si no habría concis, pegatinas ni tatuajes. Y hago estas preguntas desde la honestidad y no desde la arrogancia. Ni hagáis una montaña ni le quitéis importancia. No, no voy a decir lo que queráis oír, no voy a cantar lo que queréis escuchar. Vamos a ser honestas para algunas diferentes. Tienes un trocito de algún animal muerto entre los dientes. Tienes un trocito muerto entre los dientes. existencia se construye día a día en cada barrio, en cada asamblea, en cada ocupación, en cada desahucio por parar. En cada insumisión a este sistema que nos vende que ser libres es ser nada y ser sin nadie, esperar a las migajas que algún Dios nos quiera dar. Cambiando el mundo nos cambiamos hacia adentro y sin nosotras nada puede ya cambiar. Todavía hay quien pretende que en la vida y en la lucha hay dos mundos que se pueden separar. Muere la desesperación. En cajeros de spray cerraduras de silicona muere la desesperación. En lo que arden las barricadas en la carretera que me cuenta que otro camino es posible. Y en este olor a huelga, y en este olor a huelga. mi forma de follar, no se arrodillan ante el sistema patriarcal. Senza las donas, no hay revolución. Senza las donas, no hay revolución. Senza las donas, no hay revolución. Más grama, Aquí? Sí. Cantem algo. Anem a cremar, a cremar, anem a la conferència ¡Disculpa! es justo mi que esto es importante. Dale, dale. <laughs> No tengo voz ya. Vale, tranquilo. muchas gracias De res. <laughs> Eh, és si mixta, si voleu passar dels noies entre la primera i la segona pancarta. I uh, de de I <laughs> visca, visca, visca! La lluita feminista! Visca, visca, visca! La lluita feminista! Aquí. Doncs aquí estem en la manifestació d'avui de vaga de totes, 19 de maig, són les 6 i sembla que comença a arrencar. Estem en un programa de ràdio, ah, de ràdio de totes, i era per saber més o menys què, què us sembla la jornada d'avui, com us està semblant. Bueno, hi ha molt d'ambient, sí, és, bueno, que hi ha molt d'ambient, vull dir, no sé, és guai perquè veiem que hi ha diversitat, perquè hi ha homes i hi ha dones, és perfecte. T'agrada la diversitat, sí, ens agrada, sí, clar, no? Clar, òbviament. Que entenguin la lluita feminista com una seva, una lluita pròpia? Ah, clar, és una lluita de tots, vull dir, aquí hem de participar tots o no participa ningú. Molt bé. Doncs bueno, això és un programa de Ràdio Lliure, Ràdio a totes. Al WordPress, d'aquí poc traurem el podcast i us podreu sentir. Si teniu alguna cosa més a dir? No, no, no. Força? Força, força. I lluita? I lluita. Molt bé. Gràcies. Ni víctimes ni passives! Dones combatives! Ni víctimes ni passives! Doncs seguim aquí a la plaça de la catedral, ens hem trobat uns amics, un grup d'afinitat. I res, que sembla que tenen alguna coseta a dir, ells com a homes en aquesta vaga de totes. Què us està semblant la jornada d'avui? A mi molt interessant, de moment acaba d'engegar, estem començant a caminar i em sento... Està bo, eh? el que va sentint, però va parlant amb altra gent normal, perquè estem aquí doncs això, caminant. Això és el que es tracta, moltes emocions que, que, i moltes mirades i moltes ganes de, de... Es veu en la gent i en, la, i en els ulls com curiositat i, i ganes, interès. I esperem que, que aquestes mirades tinguin una mirada de tornada. Ei, hey, seguim gravant el programa de ràdio quan ens trobem aquí a una mallorquina, molt maca. Què tal? Com ha estat la teva jornada la, la la molt bé, molt bé, molt bé. Sí? Una mica cansada. I tu eh, estàs eh, en algun comitè de dones? Tens comitè de vegades totes? Eh, el, el grup de dones de Diagonal. Doncs aquí ens trobem a dues grans dones que ens van explicar una miqueta la seva història. Aquí tenim la Míriam i... La Pepita. I la Pepita. Doncs què ens podeu explicar una miqueta? Mira, que aquesta, aquesta vaga ens satisfà molt perquè agafa visibilitza totes les, les desigualtats, sobretot la del món productiu, tant des de la imatge com des de, des de la feina, perquè les dones estan a la primera línia de foc i, per tant, a la primera línia d'explotació. Això que diuen moltes vegades que les dones som les proletàries del proletari, no? ha un reconeixement de cara a la dona. En diem sous, ni es valora la seva feina de cuidadora, absolutament res. Però amb aquesta mobilització vosaltres suposo que agafeu una miqueta d'esperança, confieu en aquest ah. jovent que estem aquí? Molta, molta, eh? I més que hi ha tanta gent jove, això especialment. Ai, que ens heu de reemplaçar. Doncs aquí fem una crida a totes les joves, no?, perquè s'assumin en aquesta lluita i, si més no, que es qüestionin quins són els privilegis dels homes i quins són els privilegis de les dones, també de la dona blanca. De la dona blanca, exacte. I res, aquí tenim a la, a la policia darrere, com sempre, a totes les manifestacions. I han estat protegint tota la catalana. Protegint. Doncs molt bé, i ens voleu explicar una miqueta d'on veniu, com us heu juntat en aquesta lluita feminista, com ha estat el procés? Jo des de tota la vida ho he estat i estic en contacte amb les dones en vaga, però com que participo per les pensions públiques no m'hi dedico tant, però amb actes així puntuals. Molt bé, donant suport en actes puntuals, a l'hora de visibilitzar també el carrer, posar el cos, no?, una miqueta. I en els súpers també faig discurs a la caixa propis de dona, eh? Molt bé. Jo estic a l'ensenyament i vaig estar organitzant la primera vocalia de dones de Sarrià, després des de dins els col·lectius de l'ensenyament passa que l'ensenyament té molts i molts problemes i a vegades el col·lectiu únicament de dones s'ha hagut d'esperar una mica en funció de, del col·lectiu de l'ensenyament que agafa més, però evidentment a la meva classe sempre he deixat anar tot el respecte per les dones i pel, i pel que, el que fem i el que no hem fet. Així ensenyant, educant, perquè les dones del futur realment ens posicionem o tinguem una mirada crítica enfront al patriarcat que està a tot arreu, no? A tot doncs arreu. Doncs molt bé, moltes gràcies per les vostres declaracions. I lluita. I a lluitar, no deixarem de lluitar. Moltes gràcies. Adéu. es hoy en nuestra ciudad una lacra. Empezó a maltratarme, a ese Comenzó a maltratarme. Él empezó a maltratar a mi hija. Amenazas mentales a todo momento. Amenazas mentales. No sigas dormida. sentimientos, las maltratan sin piedad. A cada instante, a cada momento las quieren manipular. Son los hijos de puta abusadores. Lo intentan disimular, pero son unos fachas de mierda reprimiendo sin parar. Cuando ellas les cuentan algo, se aburren un montón. No las quieren escuchar nunca porque dicen que es un sermón. No les prestan atención. Siempre terminan llorando en un rincón para que sus hijos no sufran al ver su destrozado corazón. Solo les gusta el fútbol. No les importa nada más que estar sentados frente a la tele insultando desde el sofá. Que traen un café, que si me preparaste la ropa y no sé cuántas mierdas más por su boca. Esta semana han muerto tres mujeres. Eh, llegó una noche, eh, bueno, curiosa a las de la madrugada, empezó a tirarlo todo. El ciclo de violencia inició prácticamente desde el principio de la relación. ¿Y hace cuánto, y hace cuánto te pasó eso? Hace 15 años, hace 15 años. Esta semana han muerto tres mujeres. que pegan a su mujer. Si sus madres se llegaran a enterar, no se lo podrían creer. ¿Cómo pueden ser tan basura? imponiendo sus posturas, destruyendo la estructura emocional de una mujer. Se creen que son valientes cuando están dentro de su casa, pero cuando salen a la calle se esconden, son unas ratas. Están llenos de miedo, constantemente mintiendo. Son los cobardes, huyen, siempre se van corriendo. Cuando alguien les planta cara y les pregunta por esta cuestión, es cuando más se escapan, no tienen huevos, no tienen valor, ni pueden dar ninguna respuesta porque no saben qué decir. Son los imbéciles de vocación, no merecen existir. Se creen muy superiores cuando se ponen violentos pegándoles palizas a sus hijos que por supuesto están indefensos si las madres los defienden, ellas son las que reciben. Una vez más otra golpista porque los machos lo deciden. Odio mucho a los machistas que esperan que les cocinen una agradable comida porque si no las reprimen. A las chicas las tienen confundidas, se olvidan de sus vidas, están todas deprimidas, sometidas, excluidas, para seguir adelante con su matrimonio, con su amante o con su novio. Me da lo mismo, esto es fascismo, es explotación a la mujer. Que se vayan a la mierda todos los que no lo quieran ver este momento, este tormento que les comento. Mira a las mujeres por el suelo, por eso es que no estoy contento. Por eso escribo esto que siento de esta situación, tratando de dar apoyo ante tanta humillación. Arriba las mujeres, tienen que despertarse y en el macho dominante todas juntas cagarse. Arriba las mujeres, tienen que valorarse, respetarse, levantarse, rebelarse y liberarse desgraciadamente el maltrato a la mujer todavía es hoy en nuestra sociedad una lacra. El maltrato familiar es una de las tragedias más sangrantes que vive nuestra sociedad. El gran esfuerzo de las instituciones por frenar esta locura no parece, sin embargo, que esté consiguiendo controlar el problema. ¿Hasta cuándo vas a estar ahí? valorarse, respectar se levantar-se, revelar-se i liberar-se. És el que ens diuen els protestango en aquesta cançó que acabem d'escoltar que es diu Machistango. I bé, a la contraportada del seu disc ens diuen Un abrazo libertario desde el corazón, salut, llibertat. I seguim amb les entrevistes que hem anat fent en la manifestació d'avui a Vaga de Totes. Doncs aquí ens trobem una altra vegada amb Brigitte Passaio després d'aquest de error de les màquines que ens han traicionat una altra vegada. I ara, bueno, li tornem a fer les preguntes. Bueno, el moviment feminista, fins quan ha de durar? Creus que té un final o hauria de ser una cosa eterna? O... Bueno, a mi em sembla que, eh, que seria fantàstic pensar no, que un dia doncs, caurà el patriarcat i llavors ja no caldrà aquestes reivindicacions, etc. Però també el moviment feminista és tan transversal i toca tants temes, no és una qüestió, jo crec que de mirada que va molt més enllà d'un tema de gènere, etc i en aquest sentit crec que sempre tindrà coses a aportar a aquesta mirada transversal feminista. Llavors creus que va més, no?, tot això? Va més, eh, va més amb un sentit d'amplitud, no? Em sembla que, que hi ha moltes mirades interessants que surten d'altres llocs i que no va tant a més al sentit quantitatiu, sinó de diversitat, d'experiències, de propostes, etc. Molt bé, i què et sembla la jornada d'avui? Doncs molt bé, eh, em sembla interessant, emocionant, com sempre, no? I, i sí que em sembla que sortim de les manis i de les trobades així, com amb forces i amb ganes doncs, de, de seguir endavant, malgrat que fora de la bombolla sabem que les coses estan fatal, però sí que és una carregada de piles molt interessant bueno, amb tot això que dius que fora de la bombolla és més difícil, no? Sembla que moltes vegades els moviments es queden allà dins de la gent que ja està dintre dels moviments socials. Tu, tu com, com ho faries per fer una crida una miqueta més enllà? Per això ens ho preguntàvem en un programa de ràdio anterior que havíem fet, de dir, bueno, com fem la crida a aquestes mares, dones, que, que treballen a les fàbriques, per exemple, i que ja estan dintre de la seva família, ja diguéssim que tenen aquest paper, quina crida els hi faries o com hi entraries aquí? Bé, jo crec que ha de ser una crida, o una proposta més que una crida que sigui horitzontal, perquè totes aquestes dones que no s'anomenen feministes i que estan en els altres ambients, de fet tenen moltes estratègies que nosaltres sí que entendríem com a feministes i moltes estratègies per eh, Eh, fer les seves revolucions a dins dels seus espais. Llavors jo crec que amb un intercanvi d'experiències precisament que sigui horitzontals, aprendre d'elles i també proposar les coses que hem anat aprenent nosaltres als nostres camins particulars. Aleshores entenem que, que sigui una lluita de barri que s'hagi ramificat tant la vaga de totes, entenem com un punt positiu precisament per aquesta visibilització de cara a a l'exterior de les lluites, no? Sí, totalment. A mi la ramificació, jo sempre proposo les estructures verticals com a patriarcals i després la, les xarxes així del subsol com el que som i el que volem ser. Doncs molt bé. Moltes gràcies per tornar a fer aquesta entrevista i sembla que l'hem allargat una miqueta perquè ens hem animat. Ens hem animat. Ens hem animat. <laughs> Clar, és que el context ja ho fa, no? Això de que ens animem. doncs moltes gràcies. Nosaltres. Vale. <laughs> Doncs, Con perdimos el norte en Brigitte Basallo aquesta escritora trompicones i periodista ratos a la que hem sentit parlar de poliamor. Del pornoburca al cort inglès, on les noies de vaga de totes ens llegeixen la denúncia que li fan. Ocupem juntes les moltes opressions que el sistema capitalista i heteropatriarcal ens extendeix cada dia. Assenyalem el cort inglès per ser una de les grans empreses que perpetuen aquest sistema. Ens trobem amb una discriminació salarial, on els treballadors i les treballadores no, perdó, on els treballadors cobren més que les treballadores a través d'un afegit al sou base que s'anomena complement personal, sense cap justificació. Només les dones han de portar uniforme. L'empresa demana disponibilitat total horària. En aquest context, les dones pateixen una discriminació, ja que moltes de nosaltres treballem mitja jornada per encarregar-nos del treball de cures. El 60% de la plantilla són dones i només un 2% ocorren càrrecs de responsabilitat, davant el 20% en el cas dels homes. El 2014 es va fer un R silenciós on es van acomiadar més de 3.000 treballadores. Es promou un model de dona i feminitat que no ens representa, que codifica els nostres cossos i mercantilitza les nostres sexualitats. Ven un concepte de salut lligat a la seva bellesa, consumista i opressora productes homòfobs i masclistes com el llibre Com prevenir l'homosexualitat de Josep Nicolai i marques de productes que exploten les treballadores aquí a l'estranger, com Nike, que produeix les seves sabates explotant a nenes d'Indonèsia. Des del 2007 es reconeix públicament que el cort inglès és fortament masclista i, tot i no respectar ni l'àmbit legal ni l'igualtat de gènere i rebre diverses denúncies, continua perpetuant el seu sistema per sobre de sentències i multes. Per tot això, nosaltres ens oposem al seu model de vida, perquè avui la revolució surt al carrer. Desinfectem de masclista pobles, barris i ciutats. Assenyalem el Cort Inglés com a una de les grans corporacions que perpetuen el sistema que mai voldrem. Perquè això només és el principi d'un canvi que protagonitzarem nosaltres. Boicota el Cort Inglés ara sempre. Deixa el drap i encén la flama! Uh! petita entrevista a Montse Cervera, una dona activista amb majúscula i negreta, antimilitarista, que ha lluitat per l'avortament lliure, vamos, un referent canyero de cada dona. <laughs> Doncs bé, som de l'Assemblea de Mates, un comitè de dones que ha sortit fa poc allà, i bueno, ens estem dedicant a un programa de ràdio lliure que pretenem extendre a tothom, fabricar l'eina perquè tothom la faci servir, i aquí la nostra amiga de Filologia ens ha proposat que li fem aquí una entrevista en aquestes grans dones, vale. perquè ens han dit que són de Caladona, i era perquè ens expliquéssiu una miqueta com heu arribat a la lluita feminista o des de quan, des de quan sentiu la necessitat de lluitar com a dona? Doncs igual que vosaltres des de sempre. <laughs> Una mica, nosaltres vam començar, eh, diguem, la lluita contra la dictadura, i aleshores dins de la clandestinitat, la lluita per la democràcia, el tema de les dones era un dels temes pendents amb la qual sempre ens vam sentir molt identificades i després la democràcia ràpidament ens vam ficar al moviment feminista i a intentar que es patés tot, no? I han fet molts canvis, però no suficient i continuem estant aquí. Fins quan creieu que ha de durar el moviment feminista? Ha de ser, té un final o és algú etern? Com? Per mi em sembla que és una cosa eterna, no hauria de ser, però sempre, malgrat que haguem avançat moltíssim amb la consciència i que molts nois comencin a incorporar algunes coses, crec que sempre hi haurà d'haver-hi un grup permanent eh, que estigui com a vigilant i alerta, perquè això és una cosa d'anys i anys i anys i anys, no? i per tant pensar en una societat en què això no passi se'm fa impossible d'imaginar, eh? encara que canviarà molt i en moltes maneres, però crec que sempre haurem de tenir un, un punt de, de trobada entre nosaltres perquè això segueixi endavant. Entre nosaltres, prenent les decisions com a dones, diguéssim, només les dones. Què, què, què en penseu això? Perquè moltes vegades quan intentem exposar el nostre, la nostra lluita en els homes de les assemblees, no? quan és una assemblea mixta, ens venen amb el problema de dir però per què nosaltres no podem participar? I moltes vegades la resposta no la trobem. Clar, ells estan dintre de la nostra lluita i ens comprenen. Sí. sí què els diries a tots aquests nois? És que és una, és una, una discussió molt difícil, no? I sempre ens agrada dir que ells han de ser antipatriarcals i han de fer els seus propis grups contra la masculinitat que els hi han fet i fer moltes coses conjuntes, no? però que necessitem un espai específic encara de dones on tinguem nosaltres, no és contra ells, ni molt menys, no? I a més a més, si qualsevol proposta els hi fem també extensiva, però que realment també respectin aquesta possibilitat. L'autonomia. L'autonomia específica en cada moment, per algunes coses, no? Jo recordo que en els començaments de la dictadura fer una festa de dones era algo oh, horrorós, venien tots els tios, els oh, tios però allà, que no podem venir, no sé què, i tal i nosaltres a llevant! <laughs> No, i llavors jo crec que és aquesta d'això, per exemple, amb una assemblea de joves, no se'ls hi acut anar tota gent vella allà d'un casal, no? és normal que els joves també s'organitzin, no? Però per què no els deixeu fer? No és contra vosaltres, no? Al contrari, quan us organitzeu sols per fer coses de polítics, fantàstic, no tenim que venir nosaltres, no? Si no ens ho demaneu un dia per fer un debat o per altres coses. Jo crec que és una lluita permanent, però que alguns ho entenen, altres no, i hem d'anar fent. Hem d'anar fent, poquet a poquet, mica en mica. Molt bé, doncs, de quin, de quin comitè de vaga de dones? ven... Doncs jo estic a la dona, o sigui que és una associació, és un espai d'aquí de trobada on la vaga de totes es, es troba, no? Llavors ens sembla fantàstic aquesta, aquest punt de trobada de la vaga de totes perquè han aconseguit que, que els temes centrals, no? de pensar que una vaga general ha de ser sempre una vaga de totes, no? I si no ho és, no és una vaga general, no? I hem d'anar cap a una vaga general per canviar aquest sistema de la baix, però on la vaga de totes sigui present. Doncs molt bé. Moltíssimes gràcies a tots. Salut i seguim lluitant. Exacte, i seguim lluitant. Doncs bueno, en aquesta manifestació de la vaga de totes, totes les dones, ens hem trobat una dona molt especial, que és la Maria. Hola Maria, què tal? Hola Monse, Jo estic aquí perquè bien, no sé, ni para la... Eres una Erasmus, soy una Erasmus. És una Erasmus, pero que se en les lluites de la Tirot on viu. per ella no és un tràmit. Eh, les dutxes no tenen fronteres i no tenen nacionalitats, por això. No sé. Estem aquí una miqueta mirant-nos els ulls i una miqueta somrient i... Ai, no? Fent la vaga, seguim. Què et sembla? Com està funcionant? Me parece muy bien, el legal un poco, pero mucha policía, demasiada, pero... ¿Mm? Ya... <laughs> ¡No HAY revolución! ¡No revolución! Pues te voy a hacer las preguntas que le hago a toda la peña. ¡No revolución! A ver si nos encuentro. Y esto lo vamos a cortar y pegar bien, ¿eh? Porque hasta hacer una miqueta la lío, ¿eh? Aquí un saludo. Hola. Hola. Hola, hola. Saludemos al Borja. Hola, Borja. Hola, Borja. Entonces, bueno, ¿Has preguntado el movimiento feminista ¿Hasta cuándo tiene que durar? ¿Tiene un final? ¿Tiene que ser algo eterno? Con, creo que está tan integrado que ahora me parece eterno, ¿no? Pero en, en la utopía ya no es necesario. <laughs> Ahora sí, ahora creo que me parece que para siempre, pero todo ser efímero por eso. La utopía, ¿no? Eso que Galeano nos dice, que cuando tú te acercas dos pasos a la utopía, la utopía se va dos pasos de ti. ¿Y para qué sirve? Sino para, para caminar. <laughs> y bueno, otra de las preguntas era, ¿qué te parece el día de hoy? ¿Crees que con esto va a ir a más la lucha feminista? ¿Está sirviendo la jornada de hoy? Sí, sí, es un punto, un punto muy importante, pero de continuación no es un final, no es, es importante pero es más fuerza para, para continuar, para hacer difusión también por la gente que mira y que, no sé, y creo que es muy importante porque mucha gente es una cosa organizada hace tanto tiempo, ¿no? Y muy creo es muy importante. Pues bueno, vamos a parar esto ya, vamos a seguir mirándonos a los ojos sin la presión de las cámaras y vamos a seguir con nuestra lucha desde el amor, desde el poliamor, desde eh, una anarquía relacional, desde el respeto y la comprensión y la sensibilidad. Así que, ¡Uy! el Dentro trobat Mathematics. muy que estem una canción a la otra, Canción sin nombre, del seu CD, «Para adentro y para afuera». històric de la UB, on el rector Dirac Ramírez i sus sequaces han aprovat fa unes setmanes una reforma d'estructura que facilita l'aplicació del 3 més 2, entre d'altres estratègies de privatització. Podeu trobar més informació al Twitter de Desobedients, UB Desobedients. Central insumissa cridàvem el passat dia 14 a la vaga d'estudiants i de caminar vam trobar tota gent disposada a estirar del fil, com a la directa, i ajudar-nos a trobar els capitalistes de la UB amb noms i cognoms, amb empreses i partits, i també a difondre les seves pràctiques en els darrers anys. Aprofito per demanar un document que va rolar per les meves mans l'any passat. Era un grafo del Consell Social de la UB i els noms de les persones que hi sortien. Si algú el té, sisplau, que ens el passi. I res, que no us perdeu el proper podcast de Ràdio de Totes. De moment amb mi, la Montse, fent el pàjaro i connectant amb cada cop més gent, de moltes ganes que siguem cada cop més que què millor que treballar en grup, cara a cara, tots junts, cosa a cosa i apretant els punts. I us deixem amb l'última cançó del programa d'avui, Agrupació de Mujeres Violentes, de Defcon 2. I no és casual que ho fem, ja que després de la mani vam saber que hi havia hagut unes quantes detencions arreu. Entre els detinguts hi havia un cantant de Defcon 2. Us llegeixo un fragment d'un article de l'AEN.org que es diu «Qual és l'objectiu de la ofensiva contra Internet del Ministeri de l'Interior?». La Guardia Civil ha protagonizado este martes una ola de detenciones a gran escala que viene a sumarse a la emprendida este lunes y que afecta a usuarios de las redes sociales que, según el Ministerio del Interior, hacen apología de un terrorismo que ya no existe en España, pero que el Partido Popular persevera en mantenerlo teóricamente vivo. Según informan las agencias de prensa, las detenciones alcanzan ya a 40 personas a los arrestados se les imputa la difusión de mensajes difamatorios contra víctimas del terrorismo o alentar a la comisión de actos terroristas a través de las redes sociales. Los arrestos son continuación de la denominada Operación Araña, llevada a cabo desde el año pasado y en la que se detuvo en dos fases, en abril y octubre, a 21 y 19 personas, respectivamente, en diferentes comunidades autónomas por el mismo delito. Entre los detenidos en la operación se encuentra el cantante del grupo de 2, César Montaña, que al parecer quedó en libertad tras prestar declaración. Significativamente, el último tuit de Strawberry el día antes de su detención fue uno en el que proclamaba su asco por varios dirigentes del PP. César Strawberry es conocido por sus spots musicales en los que figura y trayectoria del ex monarca aplicado Juan Carlos I y es atacada sin contemplaciones el cazador de elefantes, que le diuen. I res, aquí us deixem amb Defcon 2. agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas de mujeres violentas. del mundo bruno, mundo peludo. Y aguántale, que el universo es suyo. Pero hay mujeres que ya están hartas y han decidido empuñar sus armas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. también es tuyo. Mujer pensante, mujer despierta, mujer que lucha, mujer violenta, agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violenta, Agrupación de mujeres violenta, violenta. Agrupación de mujeres violenta, Agrupación de mujeres violenta. Y así acaba la nit com ha acabat la mani. Els carrers de Barcelona i entra pluja. Bona nit.